I want to uh, sing a song for you. Es vēlos nodziedāt dziesmu jums. Uh, at, uh, it's, I'm not so good in English, but uh, I can sing this song in English, so uh, you may understand. The song is about uh, Jesus and uh, what he does in my life. He set me free, and uh, I'm born again. I'm Man- so thankful to Jesus. Yes. man angļu valoda nav tik laba, bet šo dziesmu dziedāšu angļu valodā, un tā ir par to, ka e, Jēzus ir labs, viņš ir mani atbrīvojis, un, un par to, ko viņš ir darījis manā dzīvē. I stood in the courtroom, the judge turned my way looks like you're guilty. Now, what do you say? I spoke up, Your Honor. I have no defense, but that's when mercy walked in. Mercy walked in and pleaded my case, called to the stand God's saving grace. The blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in. I stood there and wondered, how could this be that someone so guilty had just been set free? My chains were broken. I felt born again. The moment that mercy walked in. Mercy walked in and pleaded my case. Called to stand. God's saving grace, the blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in. Amen. Pār kalniem, pāri jūrai, kungs, būs tava mīlestība mums. Es savu sirdī atveru, lai dziedinātu mani tu. Man prieks ir patiesībā būt ikdienas rokas pacelšu, kad tava mīlestība plūdīs pāri man. Pār kalniem, pāri jūrai, kungs, plus tava mīlestība mums, es savu sirdī atveru, lai dziedinātu mani tu. Man prieks ir patiesībā būt, ikdienas rokas pacelšu, kad tava mīlestība plūdīs pāri man. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Tavus kungs es mūžam dziedā, tik par Tavu mīlestību Pār kalniem, pāri jūrai, kungs, būs tava mīlestība mums. Es savu sirdī atveru, lai dziedinātu mani tu. Man prieks ir patiesībā būt ikdienas rokas pacelšu, kad tava mīlestība plūdīs pāri man. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Aiz prieka vēlos dejot un skaļi gāvīlēt kad pazudušais izglābts top, debes eņģeļi dejo lielā priekā. Vēlos kungs es mūžam dziedā, tik par tavu mīlestību. Vēlos kungs es mūžam dziedā, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedā, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedā, tik par tavu mīlestību. eju ticībā katru soli es uzticos, tik tev ticībā dzīvoju, eju ticībā katru soli es uzticos, tik tev ticībā dzīvoju. Eju ticībā katru soli es uzticos, tik Tev ticībā dzīvoju, katrs solis, ko es eju, ticībā ir iec, nav ierocis, kas mani uzvarētu. Katrs vārds, ko lūdzu, ticībā ir lūdz. Un jā, Dievs ir ar mani, tad kas var būt pret mani? Eju ticībā katru solies, uzticos tik Tev ticībā dzīvoju, eju ticībā katru solies, uzticos, tik tev ticībā dzīvoju, eju ticībā katru solies, uzticos, tik tev ticībā dzīvoju, katrs solis, ko es eju, ticībā ir iets. Nav ierocis, kas mani uzvarētu, katrs vārds, ko lūdzu, ticībā ir lūdzu Un ja Dievs ir ar mani, tad kas var būt pret mani?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 Tu gaismas stars nu redzu es. Mans pestītāji nu esmu brīvs no nāves. Miera ķēniņš mīloši tēvs klins, kas pastāv mūžīgi. Cerība, kas neizsīkst, mīlestība neviltotā. Tu draugs uzticamākais, paliks bēdu laikā tu. Tu gaismas stars, nu redzu es. Mans pestītāj, nu esmu brīvs no nāves. Miera ķēniņš mīloši tēvs klins, kas pastāv mūžīgi. Aleluja, aleluja, Tev mans kungs šī dziesma skan. Aleluja, aleluja, nav neviena kāds esi tu. Cerība, kas neizsīst, mīlestība neviltotā. Tu, draugs, uzticamākais, paliks bēdu laiku. Tu gaismas stars, nu redzu es. Mans pestītāji, nu esmu brīvs no nāves. Miera ķēniņš mīloš tēvs, klīns, kas pastāv mūžīgi. Aleluja, aleluja. Tev mans kungs šī dziesma skan. Aleluja, aleluja, nav neviens, kāds esi tu. Aleluja, aleluja, Tev mans kungs dziesmas kā. Aleluja, aleluja, nav neviens kāds esi tu. Paldies Tam, Jēs kungs, paldies, ka Tu esi mūsu klīns, vai nes, Dievs. Paldies, ka Tu mūs iedrošini paļauties Tevi un nešūpoties līdz vējiem, kas pūš mums apkārt, vai nes, Dievs. Palīdz, ka mēs stāvam stabili un Lai kas arī notiktu apkārt, palīdz mums Tev slavēt, palīdz mums Tev pateikties par visām lietām, jo Tu esi labs un Tavu nodomu ir labi mūsu dzīvēs. Paldies Tev, mīļais Dievs. Lūdzu, es mūsu klīns, lūdzu, es Tu mūsu stiprs pamats zem mūsu kājām. Paldies Tev, kungs. Amen. Šodien es gribēju dalīties jums kādu lietu, un atkal es nepārprotam ticu, kad, uh, ja tu paņem šo vārdu un pieliks savai dzīvē, tas tev svētīs. Um, jums katram vienmēr ir tā izvēle, ko darīt ar to, ko tu dzirdi. Man arī tā ir izvēle, ko darīt ar to, ko dzirdi. Vai vienkārši viņi, kā mēs pagājušajā nedēļā dzirdējām, pauz galam tā klausīties, vai tiešām viņi paņemt. Un iespējams, kādreiz tev ir grūti klausīties kādu vārdu, iespējams, dēļ tā, kurš cilvēks sludina ja es tev esmu traucēklis cīri, tāpēc, ka es tev kaut kādā veidā nepatīk, tad klausies tajā vārdā un sadzird, ko Dievs tev saka. Un, uh, um, jo arī atcerieties, ja es teicu uh, mācekļiem, viņš teica, klausieties, ko viņi jums saka, bet nedariet to, ko viņi dara. Nu tā, tas tāds iedrošinājums, ka vārdi, Dieva vārds, tas ir tas, kas ir tas, kas mums dzīvēm vajadzīgs. Un es gribu vienkārši dzirdēt, um, es gribu, lai tu ieklausies šajos vārdos. Un um, man tāda Tā mana sapratne par šo visu ir, tas ir tās tā kā tavai aizsardzībai, kā Dievu bērnam, lai tu nekad nepakluptu. Jums ir Bībeles atvēliet, atvēliet Mata evaņģēlī 11. nodaļu, 6. pantu. Un tēma būs svētīgi tie, kas pie manis ne, neapgrēcinājās. Mata evaņģēlijas 11. nodaļa, 6. pants. Un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājas. Gati? Es varu to vienu lietu palūgt. Šo pāntu uzliec, lai visu laiku ir aizmugurē, ja? viss dievkalpojumi šodien. Un svētīgi, svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājas. Un šodien es paņemu šo vārdu neapgrēcinājās. Kas tas tāds ir? Un šis vārds neapgrēcinās parādās vēl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vietās Bībelē, jaunajā derībā, kur mēs ļoti ātri iziesim cauri, un dažādās situācijās šo vārdu jēzus pielieto vai cilvēku pielieto. Un, um, cik no jums jūs gribat aiziet līdz galam? <laughs> Man ne? Un, um, Un iztēlojies, ka sev uh, iedarbina savu iztēli, iztēlojies tas tā kā, un arī Pāvils to saka, mēs esam sacīkstēs. Esat kādreiz bijuši manēžā vai stadionā, kur skrejceļš ir, piemēram. Un uh, iztēlojies tagad, nu tur ir gluca, ne? Un iztēlojies, tu skrien. Un uh, viena lieta, kas tev ir jāietur savus tēmas, tev ir jāskrien. Dievu vārds arī saka, mēs esam sacīkstēs, kur mums ir jāskrien. Uh, Mēs skrienam un izstāvies, tu taču nekad negribētu paklupt, īpaši pirms finiša, ja tu esi pirmā vietā, vai ne? Un, un tāpēc jau tas stadions ir uztaisīts gluds, lai nekāda ne akmeņa, nekas nebūtu, lai tev netraucētu, lai tu varētu skriet. Un um, vēl tāda lieta, es gribēju, nu, tādu priekš sevīm, nu, kāpēc es to saku, jūs sapratīsiet, uh, Bet šis brīdis priekš mums uh, ir nevisai viegls, tāpēc, ka Sofija nesen sāku staigāt. Nu labi, nav tā kā nesen, diezgan viņa jau staigā, mazākā mūsu meita. Bet viņa ir tik nestabila. Un, piemēram, kaut, kaut kā pa tādu negludu asfaltu ejot vai tādu bruģi, viņa vienkārši vienmēr nokrīt. Ja viņa, viņa iet, viņa grib skriet, bet viņa paklūp un nokrīt. Mēs kaut kādu akmeņu aizķerās vai kaut kā. Cik reiz arī Glorija pa kaut kādu zāli skrien, viņa paklūp, viņa nokrīt. Ne? Uh, Un, uh, nu, paklupšana. Un mēs taču negribam neviens uh, nu, paklupt. Un, uh, bet interesanti, ka Jēzus saka šeit, un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājās. Un šis vārds grieķu valodā ir skandalozo, un šo skandalozo vārdu lietoja tā laika cilvēki dažādos veidos un dažādās situācijās. Un viena no tām ir šī noliks šķēsli priek, priekšā, es kuru otrs var paklupt – ir tās teiciens, ieliks pieķ, ko, pieķos koku, ieliks pieķos mietu, un cilvēks no riteņa nokrīt. Un šis vārds to nozīmē. Un tad atkal, svētīs, kas pie manis, kas pie manis nepaklūp. Kad es neesmu, svētīgs ir tas, ka kādam es neesmu par to, ka viņš aiz manis aizķerās un nokrīt un, un paklūp. Svētīgs ir tas, ja, ja svētīgs tas, piemēram, uh, Kā tas var būt? Vai Jēzus var būt kā koks, kur mēs ieliekam spieķējais, kur mēs nokrūpam, pakrūpam, paklūpam, nokrītam? Jēzus saka, svetīgs tas, ja, ja tu, ja tu ma, pie manis neapgriecinājies. Un jo vairāk tu Dievu iepazīsti, jo vairāk caur rakstiem tu viņu iepazīsti, tu saproti to, ka Jēzus tāds nav. Nav tas iespējams, bet viņš šak svētīgs ir, kas pie manis ne, neapgrēcinājās. Mums tas vārds latviešu valodā neapgrēcinājās. neapgrēcinājās Bet angļu valodā viņu visbiežāk lieto angļu bībelēs, viņi lieto apvainoties, kas man neapvainojās. Neapvainojās. Tad, tad vēl viens no vārdiem ir, ir um, apvainoties uz kādu. Un īpaši e, apvainoties uz kādu, tāpēc, ka viņš man nepatīk. Un tāpēc, ka viņš man nepatīk, es viņam negribu nekādīgi pakļauties vai vispār viņam klausīt, apvainoties. Angliski tas ir offended. Nu, tas ir kā, no, nu, apvainoties, vienkārši uzmest lūpu, aiziet. Un eh, vēl kāda vārda ir ievilkt grēkā. Ja mēs skandalozi jau tika, kāds, piemēram, teica, bija draudzē cilvēks, atnāca kāds ļoti lielos kompromisos cilvēks un paņēma viņu pie rokas un ja, draudzīgi aizvilk uz bāra. Uh, Un tādā veidā viņu ievilka grēkā, tāpēc viņš bija vājš vēl ticībā vienalga. Un tad cilvēku uz viņu teikt, tu skandalozo viņam, nu tu viņu ievilka grēkā. Tas vārds, ja? Svetīgs, ja tu... Svetīgs tas cilvēks, kas, ka es neesmu tas, kas ievelk tev grēkā, ja es saku. Nu, ka tu sāc grēkot dēļ manis, ja es... Mēs tā domājam, Mēs apskatīsimies, šis vārds ļoti daudzās vietās parādās. Mēs domājam, nu tas taču nav iespējams. Kāpēc ja es kaut ko tādu pieminu? Bet, ziniet, dzīvē parunājot ar daudziem cilvēkiem un redzot to, ko es redzēju, ļoti bieži tas ir iespējams. Un arī mēs saskatīsimies vēlāk nākušos rakstvietās, tas ir ļoti iespējams, ka mums ir ļoti liela iespēja piedauzīties un apvainoties uz Jēzu. Vai viņa dēļ mēs kaut kādā veidā varam, ne jau ka viņš ievēl grēkā, bet mēs varam iekrist grēkā panāk, ka cilvēks vairs neusticas un neklausa. Ka tas ir iemesls tam, ka cilvēks izdarīja kaut ko, kas ir iemesls, ka cilvēks vairs neusticas un neklausa Dievam. Likt atkrist no Dieva. Nepatik, radīt nepatiku. Svetīgs, ja es neesmu tas, tas cilvēks, kurš zina, ka es neesmu tas, kas rada nepatiku. Ja e, variet atveriet uh, pirmā Pētera vēstuli. Pirmā Pētera otro nodaļu. No 4. līdz 8. pantam. Ejiet pie viņa, kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēka atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs – un uzcelēt no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgi namu un topiet par svētu priesteru saimni, nesot garīgus upurus, kas Dievam patīkam caur Jēzus Kristu. Jo ir rakstīts, redzi, es lieku ciānā izredzēt dārgu stūra akmeni, kas tic uz viņu nepaliks kaunā. Tad no jums, kas ticat, dārgs iegūms, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlēja atmetuši, ir tapis par stūra akmeni, un akmens pār kuru krīt un klīns, pie kura piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklaus vārdam, kam tie arī nolemti. Um, šeit runa par Jēzu. Jēzus tiek minēts kā tāds stūrakmens. Stūrakmens. Un uh, ir divi veidi, ko šis stūrakmens dara. Nedziet, 7. pantā. Tad nu jums, kas ticat, tas ir dārgs ieguvums – šis stūrakmens, jo uz to mēs varam celt. Pēters saka, un uzceliet no sevišķi pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgi nam un topiet par svētu priesteru saim, nesot garīgas upurus, kas Dievam patīkam caur Jēzus Kristu. Un uh, sastajā pantā jau rakstīts, redzies liek cienā izredzēt dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu nepaliks kaunā. Kas tic uz viņu, Un uh, angļu valodā un ordinālā valodā šis tic ir uzticās un paļaujās uz Dievu. Kas uz viņu paļaujās, ka tas ir mans stūrakmens, uz viņu mēs varam sākt celt šo namu, mēs kā draudze, jo mēs paļaujamies visu uz Jēzu. Bet kurā brīdī viņš sāk palikt par piedauzību? Un tas parādās šajā pašā pantā, šajos pašos rakstos, kad, kas neklausa vārdam. Uh, un, uh, un šeit arī šis vārds skandalozo parādās, uh, kas neklausa, bet kas kam nepatīk, ko Jēzus saka. Viņš nepieņem to, un automātiski šis akmens paliek pie kas, pie kaut kā, pie kā viņa klūp un krīt. Krīt vai no nu apakaļ grēkā, vai vienalga, kas nepaklaus, kas negrib klausīt, kas neusticas, kas netic, kas nepieņem Dievu vārdu. Nākošā pastīsimies vēl kādas rakstvietas Mata evaņģēlī 13. nodaļa. no 18. līdz 23. pantam. Interesanti arī. Tad nu klausieties līdzību par sējēju. Ja kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēts. Šis ir tas, kas ir sēts ceļmalā. Bet kas uz akmenāja sēts, ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ ar prieku uzņem – bet viņam nav saknes sevī, un viņš nepa, ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārdu dēļ, tad viņš tūdaļ skandalozo apgrēco, apgrēkojas. Bet, kad sēts ešos ir tas, kas vārdu dzird, un šīs pasaules zūdīšanās bagātības jūtību nomāca vārdu, viņš nenes augus. Bet, kas sēts labā zemē ir tas, kas vārdu dzird un saprot, tas tad nes augus cits simtkārtīgs, cits 60 kārtīgs un cits 30 kārtīgs. Un šeit runāts ir atkal, viņš šeit tad ir sējais, kas sēja un ir sēkla, kas krīt uz dažādām zemēm. Un viena no tām ir akmens, akmens ciet, ir sakne. Sēkla iekrīt, it kā viņš ātri uzplauks, bet tad, kad ir uzrāk, kad uziet bēdas vai vajāšanas vārda dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas, viņš tūdaļ apvainojas. Un um, Tā ir tā vispusēja, virspusējā kristietība, tā virspusīga, visu uztvert. Nelaist neko dziļāk savā sirdī, ne, ieturēt kaut kādas robežas. Un ļoti daudzi klūp un klups, ja viņi neļauj sev iet dziļāk, ja mēs paši arī, tas mums arī ļoti liels bits, ja mēs neejam dziļāk, mēs neejam tālāk. Vispusīgi ļoti. Tajā pašā 13. nodaļā no 54. līdz 58. pantam – Un, un nonāca savā tēva pilsētā, viņš tos mācīja viņa sinagogā tā, ka tie brīnījās un sacīja, no kurienes šim tāda gudrība un tāds spēks? Vai viņš nav amatnieka dēls, vai viņa māte nav Marija, un viņa brāļa Jēkabs un Jozeps un Sīmans un Jūda? Vai nav visas viņa māsas pie mums, no kurienes tad šim tas viss? Un tie ņēma apgrēcību pie viņa, bet Jēzus tiem sacīja, paravēts nekur nav mazāk cienījis kā savā tēva zemē un savās mājās. Un šeit stāsts, kad Jēzus atnāk savās mājās, kur viņš bija audzis visu savu bērnību. Un viņš dara tās lietas, viņš tur dziedina cilvēks, viņš dara lietas, un pēc cilvēku vietēja cilvēku, nu, nu kurens tad viņam tas ir? Viņš taču ir vienkārši uh, galvenieka dēls, uh, viņš taču ir uh, Jāzepa un Marijas, un mums taču viss mās, mēs taču zinām, no kurens tad viņš ir. Un viņi apvainojās viņu, viņi paklupa pie viņa, viņi tā kā neusticējās, viņi ne, nepieņēma Jēzu. Un, ja es saku, savās mājās pravietis nekur nav mazāk, ir vismazāk cienīts. Un, uh, un šeit viņš saka, šis atkal tas vārds skandalozo. Un, un ir iespējams uh, mums kā cilvēkiem, mēs sagaidām iespējams no Jēzus kaut kādu konkrētu tēlu par viņu. Kādam viņam ir jābūt? Mēs sagaidām kaut ko un ļoti bieži uh, mēs atmetam vai noraidam vai paklūpam pie tā vārda vai kāda pie, pie Jēzus, ja mēs nesaņemam no viņa to, ko mēs esam gaidījuši vai ko mēs esam gribējuši, mēs apvainojamies uz viņu. Un šis pats princips, starp citu, ir ļoti bieži mēs varam paklūpt, zin, kurā vārdā, tas, ko es no sākuma jau teicu, ka ja, ja kāds sludina, kas tev nepatīk, tu vari paklūpt, jo tu vari ierobežot to cilvēku ar to, kas viņš ir. Ir viens kristīgs mūziķis, uh, mums labi zināms, es vārdu nesaukšu. Bet tad, kad viņš sāka, viņš sāka rakstīt dziesmas, viņš sāka, viņš bija ļoti, ļoti vājš. Tad vienā organizācijā, organizācija organizēja vienu lielu pasākumu un prasīja, nu, ko varētu uz slavēšanu uzaicināt. Un nu, kāds cilvēks izteica, nu, viņš varētu būt. Un tie cilvēki pateica, nu, viņš taču neko nemāk, viņš taču nepata grupu māk spēlēt. Viņš taču neko nemāk. Un tādā veidā viņi to cilvēku atstūma, vienkārši izstūma ārā, kaut gan patiesībā viņam ir milzīgs svaidījums, un mēs bieži viņu tagad dzirdam, redzam, un lienā lielā pasākuma no padās viņš bija kā galvenais slavēšanas vadītājs. Bet eh, nu, tas ir tas, ko mēs bieži varam klupt, mēs varam krist, ka mēs varam piemēram, pateikt, nu viņam jau nav tas, vai viņ, viņš jau nav tas, viņš jau ir tāds un tāds, un no viņu nekas labs nevar nākt. Bet Dievs jau lieto un redz sirdis, saprotat? Un, um, Viņi ierobežoja Dievu ar to, ko viņi zināja. Neskatījās tālāk, un viņi neieklausījās, un viņi nonicināja savā sirdī. Un tā diezgan um, bieži tā padomājot, vai mēs neizveidojam kaut kādu tēlu par Jēzu, ka ja viņš patiesībā ienāk mūsu vidū šeit, vai mēs nebūtu arī tie, kas mēst viņam ar akmeni? Esat aizdomājušies, jo iedomājieties, Jēzu jau nomētājiem vēlējās nogalināt tie, kur saucās, skaitījās Dievu kalpu un Dievu tautu. Tie jau bija galvenie, kas viņu nomet, tie, kas katru svētdienu vai katru viņu pildītos dievkalpu, viņi pildītos likumus, viņi darīja tās lietas, bet kad Jēzus atnāca sāk runāt, viņiem šausmīgi tas nepatika, tāpēc, ka viņi izveidoja savā, savā apziņā, kā, kādam Jēzum ir jābūt. Neļauj tā. Un uh, iepazīst Jēzu un atzīst Jēzu patiesībā, kāds viņš ir. Un to arī pēdējā punktā mēs redzēsim vienu bībelē arī kāds veids, kā mēs varam izsargāties un kā mēs varam nodrošināties būt droši un pieaugt un būt stipri. Lai mūsu attiecībās ar Dievu Jēzus nebūtu tas, pie kā mēs klūpam, vai, vai, vai viņš nebūtu tas, uz ko mēs apvainojamies. Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa, 10. pāns. Un tad daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos, viens otru nīdīs. Ļoti skumīgi rakstiet. Un um, apgrēcināsies atkal vārds skandalozo. Un šis ir par pēdējiem laikiem. Ja es 24. nodaļā runāju par pēdējiem laikiem, ja mācekļi viņiem prasīja, kāds tad būs zīmes un kas, kāpēc kā mums būs noteikti to, kad, nā, nu, kad tu nāc otro reizi. Viņš dažādas lietas sauc un vienotām lietām viņš šeit, ka daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos. Viens otru nīdīs um, strādājot uh, apsaimniekošanā komunālas pakalmas, ļoti daudz cilvēku satiku, kur šitas te fakts, jau nevis tikai tāds, kur uh, meita kādai mammai bija pakluso, noviltojis viņas parakstu, ieķīlājis mammas īpašumu un pēc tam izvairījusies maksāt kredītu. Un banka vienā dienā atnāca, tiesa izpildītājs vienā dienā atnāca, mamma neko nezināja. Viņa slēpa vēstules, slēpa visas lietas līdz pēdējiem brīdim. Viņai pat bija nauda, ka viņa varēja iesaistīties, ja viņa to būtu zinājusi. Aiz muguras to visu noslēpa. Un banka vienā dienā atnāca, pateicis, jums trīs stundu laikā jāizvācās. Un tai sievietei stipri gados viņa saka, es visu mūžu šeit esmu strādājis, tā ir man tēva mājas, es visu mūžu strādājis, kā tas var būt? Un, un banka rāda, nu jā, jūs esat parakstījuši, viņa saka, es nekad neesmu parakstījusies, ko jūs stāstat, kas tas vispār ir? Un, un, un, un tas ir tas, redzēt, un pēc tam meitai, kaut gan arī tai meitai bija māja, ja, vietu, kur dzīvotai meitai bija, un, un, un viņi pat nepieņēma viņu savā mājā to māmu. Šausmīgas lietas notiek sabiedrībā, mēs pat iedomāties nevaram. Bet uh, šis, es domāju, mums ir, es domāju arī, ka mēs, lai mēs viens otru nebūtu par piedozību, lai mēs viens otru uh, neapgriecinās cilvēku pie mums, viens, viens pie otru, un es uzskatu, šeit jāmājā patiesībai mūsu vidū ir. Un, ja kaut ko esmu izdarījis, vai tu kaut ko esi izdarījis, es pieeju pie tevis un to stāstu, nu, kā mēs pēc pirmās korintiešu vēstos vai otrās korintiešu trešās nodaļas, ka mēs dzīvojam ar atvērtu seju. Mēs atklāt dzīvojam viens pret otru. Es vienreiz sludināju par šo, ka mēs neslēpjam kādas lietas, ja ir, mēs vienkārši nākam dalamies un lūdzam viens par otru. Amen. Matei 26. no 31. līdz 33. pantam. Tad, ja es saku tiem, jūs visi šī naktī pret mani apgrēcināsieties skandalozo, jūs tā rakstīts, es sitīšu gan un ganāmā pulka avus izklīdīs, bet pēc manas augšām celšanās es jums pa priekšu aiziešu uz Galileju. Bet Pēters atbildēja uz, un uz to sacīja, kad visi pret tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos. Iedomājies, ja Jēzus pie mums šodien atnāk, Jūs visi paklupsiet. Jūs visi apgrēcināsieties, jūs visi apvainosieties. Visi. Nu, ja es mums šodien, piemēram, teikt tā, ko mēs viņam atbildētu? Nu, taču nē. Tāpat kā pēdējais, nu, taču, nu, nē, nu, jā. Ričards varbūt, bet, nu, es jau, nu, taču nē. <laughs> Mārtiņš, nu, iespējams, bet, nu, es jau, nu, nē. <laughs> Bet ja es jau runāju patiesību, viņš jau redzēja tālāk, viņš redzēja visus notikumus, viņš zināja, viņš viņam visiem saka, jūs visi apgriecināsieties. Um, atvērsim Lūkas evaņģelī 22. nodaļu. Kāda ir šā, nu, es es iedomājos, nu atkal Jēzus nāk un saka kaut ko, kas šķietam nepieņemam. Nu kā, Jēzus, nu visi tev apgriecināsies, jūs visi man atmetīsiet, jūs visi paklupsiet, jūs visi kritīsiet. Un kā tad ir cerība, un ko tad mums darīt, Dievs? Un vai tad tiešām, ja mēs ļaujam, teiksim, pieņemam to vārdu, ja es saku, jūs visi paklapsiet, jums, jūs visi, piemēram, viņš mums tā saka šodien, nu ko, ko, ko mums darīt? Un kā, kā, kā darīt? Nu viens ir, jā, mēs varam attaisnot, teikt, nu nē, nu es jau nē, bet nu mēs taču nē, bet ja es saku, piemēram, visi jūs. Un kā tad ir tā iespēja, kas ir tas, ko nu, Lūkas evaņģēlī 22. nodaļā no 31. līdz 34. pantam – Sīman, Sīman, redzi, sātam ļoti iepgribējies, jūs sijāt kā kviešu, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tavu ticību nemitētos, un kad tu atgriezīsies, tad ten stiprini savus brāļus, bet tas viņam sacīja, kungs, es, ne, es esmu gatavs ar tevi iet cietumā un nāvē. Bet viņš sacīja, es tev saku, Pēter, gēli šodien vēl nebūs dziedājis, ka tu jau trīs reizes būs liedzies, ka tu man pazīsti. Un šī pati vieta, ko mēs Mata evaņģēlā lasījām, šeit Lūkas nedaudz dziļāk mums parāda, kas notiek kad pirmkārt sātans ir gribējis jūs tev sijāt, Pēter. Un tas ir kā ielikt tādā kā kviešus, ja, ielikt tādā, kur vienkārši tev krata, krata, lai viss no tevi izbirt, ja. Un, uh, viņš saka, tas ir ienainieks, kas mums daudzās reizēs mums grib kārdināt. Un nu, tas, tas, tas, tas klup, klupšanas akmens, nevis klupšanas, bet tas klupinātājs visbiežāk mūsu dzīvēs, tas ir sātans, tas ir tums valstība, kas grib, lai mēs visādi krītam. Un, um, Šeit saka, nu, tas ir sātnes, jūs gribat sijāt. Es uzskatu, ka tas nav tikai Pēterim, kad Pēter tev viņš grib sijāt. Es uzskatu, ka viņš vienmēr mūsu ticību gribēs sijāt, viņš gribēs mūs kratīt visādām situācijām un notikumiem, ja viņš gribēs kratīt. Bet es iedrošinos ar to, ko Jēzus tagad saka. Viņš saka, bet es esmu lūdzis par tevi. Iedomājies? Vai draudz par mani lūdz? Kas vispār ir? Es aizsūtu īziņu. Vai kāds vispār tiešām lūdz par manīm? Tad es gribu pateikt, ja es par tevi lūdzu, un viņš par tevi iestājās. Un, ja var atver ebrejiem vēstuli 4. nodaļu. Ja es jau pēc tam Pēterim man saku, viņš saka, tad, kad tu būsi atgriezies, tad stiprini savus brāļus. Viņš saka, tas viss būs par notikumu, tas viss būs par godu man, un tas viss būs tam, lai tu stiprinātu brāļus. Un, uh, Ja esi lūd... un cik svarīgi šo tiešām pieņem šo lietu. Kas ir Jēzus mums? Cik bieži mēs izveidojam sevī tādu sapratni, kad Jēzus ir kaut kur debesīs, mēs esam šeit, mums iedot veselu kaudzi noteikumu, kurus mums vajag piepildīt, un tad Jēzus skatīsies beigās, kontroldaru pārbaudīs, vai to es visu izdarīs. Viņš ir klātesošs caur savu svēto garu, un viņš ir iesaistījis tavā dzīvē visu laiku, jo viņš ir tavs augstais priesteris, un palasīsim, ko, ko Dieva vārds par to saka. Ja Ebrejiem 4, no 14 līdz 16 pantam. <clears throat> Tā kā mums ir liels augstais priesteris, tas ir Jēzus mums, ja, kas izgājas caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc piesim bez bailēm pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlstību palīdzību īstajā laikā – tu bez bailēm pieejas pie žāstības ruņa, tu sapratīsi, ka tev ir augstais priesteris, tev ir mācītājs, tas ir jēzus, tas ir tavs kungs, savu sēto garu. Jebkurā brīdī tu pa viņa lūkšanās var vērsties, jebkurās situācijās. Piektajā nodaļā no 1. līdz 10. pantam, jo katrs no cilvēku vidus ņemtais augstais priesteris cilvēku labā tiek iecelts kalpošanai Dievam, lai nestu dāvanas un upurus par grēkiem – Viņš var iežēloties par nezinātājiem un maldīgiem, tāpēc, ka arī viņš pats vājības apņemts. Un tās dēļ viņam pienāks kā tautas, tā arī sevis dēļ upurēt par grēkiem. Un neviens sev pats neņem šo godu, bet Dievu aicinās tāpat kā Ārons. Tāpat arī Kristus nav pats sev piešķīris augstā priesteru godu, bet tas, kas viņam ir teicis, mans dēls, tu esi šodien, es tevi esmu dzemdinājis. Kā arī citā vietā viņš saka, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhizedeka kārtas. Savās, savas, savās miesas dienās ar stipru balsu un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāvs un ir ticis atprastīs no bailēm. Un dēls, būdams, tomēr mācījis paklausību no tā, ko cietis, un pilnību sasniedzis, pilnību viņš ir sasniedzis, mums ir pilnīgs augstais priesters. Viņš ir palicis visiem, kas viņam paklaus par mūžīgās pestīšanas gārnieku, Dieva nosaukts par augsto priesteri, pēc Melchizedek kārtas. Tas jau vieni, te daudz, daudz lietas ir ie, ie, ieliktas iekšā, bet uh, tev ir priesteris un, un es esmu lūdzu par tevi. Um, jūs visi apgrēcināsieties, bet Pēter, es, es, es pa jums esmu lūdzu, es pa tevi esmu lūdzu. Uh, mēs varam paklupt kādā brīdī. Un um, 1. korintiešām 10. nodaļā arī teikts tāds, ka tas, no kā mums vajag uzmanīties, ir būt pārāk drošiem – būt pārāk uzskatīt, ka mums ir viss kārtībā, ka mums neko nevajag. Jo šī rakstvieta patiesībā ir par to, par to ka Jēzus brīdiņu jūs apgreicināsieties visi, bet, bet es esmu par jums lūdzis. Un šī rakstvieta ir par to, ka arī, un arī Pāvils saka 10. nodaļa 12. pantā, tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielīko, pielī, pielūko, ka nekrīt. Jūs piemeklējat vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu, pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Tādēļ, kas šķiet stāv un lai pielūko, viņš nekrīt. Un um, es uzskatu, tas ir tā, ka mēs uzmanamies, ja mēs visi varam paklupt, ja kurā brīdī, ja kāds domā, ka viņš stāv un viņš uzskata stāv, tas ir ļoti bīstami. Ziniet, es nezinu, varbūt... Uh, tie, kas ar to nodarbojas, varbūt var labāk pateikt, bet, piemēram, uz sevīm skatoties, daudzreiz ir tā, ka, teiksim, kāds, kurš tikko ir nolicis tiesību, mēs savu mašīnu negribam viņam aizdot, vai ne? Bet patiesībā viņam mašīnu var droši aizdot, jo viņš visus noteikumus ļoti labi zina. Viņš ir ļoti uzmanīgs, viņš brauc ļoti uzmanīgs. Viņam kuram nevar dot, kam tiesības, teiksim, kā man jau kādi 5 gadi ir, ja, 6 gadi. Uh, Cik reizes vienkārši ah, braucu, tik pilnīgi, nu, pilnīgi nezinu, telefons rokā, vai es pie sevis bieži vien to pārmetu. Es saku, pagam, Matīs, uzmanies. Jo tad tu, nu, kaut kur, ai, var jau kaut kur uz 120 pabraukt, ja? Nu, var jau, nu, tādu iebrauc kādā, piemēram, ne, ne savā pilsētā, bet tu, piemēram, nepievērš uzmanību jau zīmēm vairs, nu, tu vienkārši brauc pāri un tu saproti, kāpēc tā mašīna tev virsū brauc. Tu saproti, ka tu neesi iedevis ceļa, nu, un tā ir tā bīstamība, man liekas. Un tāpēc ir tā, ka, eh, ja tu domā un teici, no kā jāuzmanās, ir no tādas eh, vienaldzības vai tādas, ka tu pazaudē to modrību. Bet, eh, bet pieņemsim arī mēs, draudži, šajā rītā, ka Jēzus ja arī var pateikt un saka mums, jūs visi apgrēcināsies, kādā brīdī jūs visi paklupsiet uz kaut kādu brīdi, bet mēs neesam tie, kas klūpam un paliekam zemē, bet mēs ceļamies augšā. Jo Dievvārds saka, ko? Taisnais krīt septiņas reizes, bet ar katru reizi viņš ceļās augšā, ne? Un uh, es uzskatu, ja mēs paņemam to, ka mums ir augstais priesteris, ja kurā brīdī mēs varam viņam kādās situācijās, kad ienainieks ienāk ar mums sagrozītiem kaut kādiem apstākļiem, piemēram, nu, kad viņš grib sijāt, ja kaut kāda sijāšana noteikti tavā dzīvē, kaut traka situācija, vienalga, kā tā ir, tas zini, ka tev ir augstais priesteris, kurš pat tevi lūdzas. Un uh, mums kā draudzē, protams, ir svarīgi, mēs lūdzam, uh, Bet arī apzināties tajā momentā, ka tu neesi viens pats. Tev ir augstais priesteris, kas zina tevi, kas zina šo situāciju. Tev viņam nav, piemēram, Jēzu, man te jāizstāsta viss no sākuma, kā tas viss šeit sākās. Tikai tad tu sapratīsi, kāda man vajag lūkšana, ja? kā tev vajag darboties. Viņš zina visu, viņš zina visas lietas, kam tu ej cauri. Un mēs varam pie viņa iet, un, un bez bailēm pie žēlstības troņa mēs varam iet. Amen! Un viena no nu, tā pēdējā rakstvieta, ir Jāņa evaņģēlī 16. nodaļa. Kā mēs varētu, nu kā, ja Jēzus pasaka, jūs, nu, svētīgs tas, kas pie manis neapgrēcinājas. Tu neapvainojies uz mani, Jēzus saka. Un pastīsimies, kas notiek, ko Jēzus saka. Es uzskatu, kur ir tā pati sakna, kur tā sakna problēma kāda ir. Un, un kam mums ir jāpievērš uzmanība, un, un lai mēs būtu pasargāti. Un, um, 16. nodaļa, 1. pāns saka, to es esmu jums runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Tas pats vārds. To es esmu jums runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Un cilvēks salika nodaļās bībeli, ja, bet viņi bija kādreiz viens kopums. Viss grāmatas bija vienā asilumā, nebija pa pantiem, pa bībelēm. Cilvēks to kādā brīdī bija koncīlijas, kas salika uh, kādā veidā viņš vēl tur bija mainīts ik pa laikam, tāpēc ir citās bībelēs viena nodaļa iet tik tālu, citās bībelēs iet mazāk nodaļas, nu tur tā kā ir, ir tāds variants, bet bībele bija sarakstīta, Jāņa evaņģēlijas bija sarakstīts viss vesels, jā. Un pastīsimies, vienā brīdī tās saka, mēs lasam 16. nodaļa, 1. pancā, un tas ir kaut kāds sākums, bet palasīsim, ko tad Jāņa evaņģēlija 15. nodaļa saka, un es gribētu Manuprāt, tā doma sākās jau, par ko es šeit tālāk arī 16. nodaļa runā. Viņam sākās 15. nodaļas 20. pantā. Un uh, atcerieties manus vārdus. Šie teikšu, šie divi vārdi, manus vārdus. Paskatīties, cik viņi vispār par vārdu, par Jēzus vārdu, par vārdiem, par to, ko viņš saka, cik daudz šeit parādīsies. No 20. pānta 15. nodaļas līdz 27. es izlasīšu. Uh, Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Bet to visu viņi jums darīs mana vārda dēļ, tāpēc, ka viņi to nepazīst, to, kas man sūtīs. Ja es nebūtu nācis viņiem to teicis, viņiem nebūtu grēku, bet tagad viņiem nav ko aizbildināties savu grēku. Kas man ienīst, ienīst arī man tēvu, Ja es viņu starpā nebūtu darījis darbus, kādus neviens cits nav darījis, tiem nebūtu grēbi, bet tagad viņi to ir redzējuši un tomēr ienīst gan mani, gan man tēvu. Bet jāpiepildās vārdiem, kas rakstīti viņa bauslībā, tie mani vēl ir ienīduši. Kad nu nāks aizstāvs, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Bet arī jūs dosiet liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie manis. Un tad, ja es saku, to es esmu runājis, lai jūs nekrist apgriecībā, Tie jūs izslēgs no draudzes un nāk stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojas. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Bet to es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņa laiks nāks, atcerētos, ko es jums esmu teicis. Te es jums no sākuma neteicu, tāpēc, ka biju pie jums un tālāk aiziet. Pavisam vienkārši. Var pavisam vienkārši jums pateikt. Lasam Bībeli un regulāri. Ja? Un uh, lasi Bībeli regulāri. Un es domāju, ka šeit, ja es dos ļoti skaidri pasaku, pa vārdiem viņš saka, kas, kas apgrēcinās? Kā var Jēzu iepazīt? Lasot Dievu vārdu. Mēs esam milzīgi svētīti, ka mums nav jādomā, ka vēl ir kaut kādas nodaļas kaut kur, ka šī bībele ir noslēgta, Dievu dot atklāsim. Cilvēku sarakstītās grāmatas ir tikai kaut kāds skaidrojums, un daudz cilvēku grib pielikt šai bībelē klāt. Piemēram, katoļu mācība saka tā, ka šī grāmata nav vēl noslēgta, ka viņu turpina katrs pāvests, ka bībele nav vēl noslēgta liecība, bet mēs zinām, ka ka Dievvvārds ir noslēgts. Tās ir šīs 76 grāmatas, ir atklāsmes grāmata pēdējo, kur āmen ir pateicis. Ja? Tā ir pēdējā noslēdzošā grāmata. Un mēs, zinām, un mēs varam lasīt, ka tas ir tātad, Dievs mums iedos pilnīgi vēstuli gan par mums, pastāstīs gan par radīšanu, visām šīm lietām, gan par grēku, gan par piedošanu, gan par sevi. Viņš ir pastāstījis fantastiski šeit. Tāpēc regulāri esam un paliekam Dievu vārdā. Praktiski vienkārši lasam Bībeli. Un jo es iedrošinu mums to darīt tiešām nopietni, jo šeit radīsies tavs spēks un stiprums tavai garīgai dzīvē. Jo tā ir maize, kas dod tev ēdienu. Cits saka, kāpēc man ir jālas? Tas ir kaut kāda bauslība. Patiesībā Dieva vārds ir dzīvs, un, un ja tu gribi iepazīt Dievu, ja tu gribi atzīt Dievu, tāpēc es saku, ļoti bieži cilvēki piedaudzās un pieglūpēs, ka viņi nelas vārdu. Jo Jēzus pie Jēzus patiesībā nevar nu, piedozīties. To tādā ziņā, ja tu viņu iepazīsti. Ja tu ļauj viņam būt kungam, ja viņš ir kungs tavā dzīvē un tu uzticies, ja, piemēram, viņš kaut ko sāk, Matīs, es gribu, lai tu dod to vai atdod to, viņš nav tās, tu uzticies, viņš ir labs Dievs. Viņš kaut ko tad, tad ā, nu jā, es vēlos un es pat paklausos, bet, bet Dievu iepazīstot caur vārdu, jo šeit mēs varam redzēt, ka, nu, interesanti, viņš saka, ka Ja viņi manus, mani vajāš, viņi vajāš arī jūs. Ja viņi manus vārdus ir turējuši, tad, tad nu, turējuši, ja viņi zina manus vārdus, ja viņi klausa tam, viņi klausīs arī jūsējiem. Būs tā, uzreiz tā saikna būs, un uh, tā sadraudzība būs, un atcerieties manas vārdus, mani vārdi, mani vārdi, viņš pat, nu, pa vārdiem šeit iet runa. Un arī viņš saka, bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne man. Šis vārds atzinuši, Jāņem evanģēlī 17. nodaļā 3. pantā ir teikts, bet šī mūžīga dzīvība, ka viņa atzīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzus Kristu. Atzīt Dievu. Un Jāņa evanģēlī 8. nodaļa izlasīsim no 30. panta. No 31. Tad, ja es sacīju jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam, Viņš fantastiski šeit iedod vienu izgaismotu ceļu, pa kurien iet viņš konkrētiem jūdiem, bet es uzskatu mums visiem. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesat esi man, esiet, patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvs. Kas ir patiesi mācekļi Jēzum? Tie, kas paliek viņa vārdos. Kas tad ir viņa vārds? Vie istabā un zum, kaut kāds vārdus gaidi. Nu nē, šis vārds, Dieva vārds. Ja? Bībelē rakstītais vārds. Un um, tas jau ir tas, kas mums dod to dzīvību un, un pavisam praktiski paliekam viņu vārdos. Ko vārds nozīmē? Kā jums liekas, ko nozīmē vārds svētīgi? Šeit. Svētīgs laimīgs. Svētīts, iedomājies, tas svētīts. Svētīgam cilvēkam ir miers un prieks, piepildījums. Svētīgs tas cilvēks, kas manī nepiedaud, ne, nu, neapgrēk, neapgrēcinājās pie manis. Lasam Bībeli. Lasam, ja? nelas vietas, kas tev tracina vai tu nesaproti. Vienkārši lasi un lasam. Un jo aktīvāk, jo labāk. Vienā teikumā Dievs kādreiz lūdzot, es prasīju Dievs, nu kas tad ir tas, ko es tagad varētu saprast, ko Dievs man bībelskolā vēlējās pateikt? Un es esmu bieži vien tā laikam ejot uz priekšu, vienā brīdī tas, ā, Dievs to tu man mācīja, tad Bet ejot priekš, viss tā bibelskolas pieredze, kas man ir, un ko es nekādā brīdī negribu uzlikt kā tādu kvalificējošo, ja? jo Dievs ir tas, kas kvalificē. Bet uh, viss, es varētu teikt, arī to pašu, divu, divu vārdu, lasa bībeli <laughs> regulāri. Vienkārši, jo tur ir tas noslēpums, kā mēs varam būt stipri mūsu ticībā. Kā? Lasīt un lūgt, protams, nākošais lūgšana, pavadīt laiku attiecībās, Dievu runāties ar viņu regulāri iet pie viņa ne tikai kaut kādā stundā no rīta, bet mašīnā braucot, ejot pa ielu, lūdzu, pa pilsētu, lūdzu, vienkārši es sadraudzībā ieraugu kādu cilvēku, lūdzu, pa viņu uzreiz. Nu, kādu, ko tu pazīsti, kas nezina Dievu. Uzreiz nav nekam garam jābūt. Es viņu pie tavu troņu Dievs paceļu. Es šo skolu pie, skolu pie tavu troņu paceļu. Dievs nāc šai pilsētā, darbojies. Man tās ir lūkšanas, mērtiecīgas lūkšanas, bet arī kādā brīdī vienkārši vajag izstāstīt Dievam visu savu, tas, kas tev sirdī sāp tu mazāk stāstīsi citiem, jo citi tev tāpat nepalīdz. Viņi var tik iedrošināt, pārstāstīt kādam. Tu to apvainosies, skandalozo būs, tu klubs pie viņa, <laughs> pie viņas. Piecelsimies. Pavisam nopietni arī es sev gribu ielikt pie jums un kopā mēs varētu iet pie Dievu ja <clears throat> mēs varam Dievam lūgt tādu lūgšanu, Dievs lūdzu, pasargā mani un māci man tā, lai es ne tevis nepakluptu. Lai nebūtu kādreiz tā, ka es esmu aizgājis grēkā prom pilnībā no tevis tikai tāpēc, ka es esmu tevis esmu apvainojies. Vienalga kādu iemeslu pēc vai vienalga kādu iemeslu esi paņēmis. Mēs gribam, ka mēs varētu lūgt šodīt nāk, Dievs ir šeit, viņš ir savu, savu gari šeit, savu gari šeit, viņš ir sakārtojis šo dievkalpojumu šeit būt un tādā sastāvā, kādā mēs esam. Vai mēs varam nākt pie Dieva un viņam vienkārši lūgt Dievs, lūdzu, dari tā, lai, lai es pie tevis neapgriezu, jo ja tu to pieminēji, nu tas ir, tā, nu, tas ir kaut kas svarīgs un nopietns. Es dar, dar, dari tā, un, uh, lai es nepaklupu pie tevis, lai es tevis dēļ kaut kādu it kā iemeslu pēc neatkrīt vienkārši grēkā vai neaizēju vai neuzstājas mākslīgi iemeslu, it kā tev vainojot Dievs un es pēkšņi aizēju un apgrēcinos un atkrīt no tevis, aizēju prom, apvainojos paklūpu. Un es arī gribētu, ka mēs katrs varētu lūgt arī tā, ka Dievs, Tu zini mūsu sirds, Tu zini manu sirdi, Tu zini manas domas, Tu mani izproti visos sīkumos, Dievs. Lūdzu, sakārto tā, ka Dievs pie katras paklupšanas, ja kaut kā tāda gadīsies kādreiz, ka es varētu mm, žīgli mudīgi celties augšā. Uzreiz, Dievs, cel man augšā, Dievs, es gribu iet spriekš, es negribu tur palikt. Amen. Mēs dziedāsim vienkārši, es gribu nāc pie Dieva pats individuāli. Un, uh, nevis korporatīvi mēs, piemēram, nelūksim šeit vienādu lūkšanu, bet vienkārši nāc pie Dieva ar lūkšanu vienkārši. Dievs, un mēs gribam lūgt, kungs, ka tiešām Tu darbotos mūsu vidū svētais gars, un, un ka viss, ko Tu dari, Dievs, mūs veidot pa tādiem, Dievs, kad viena no tām lietām būtu tā, ka mēs neapgriecināmies pie Tevis, Dievs. Kādā brīdī Tu mums katram individuāli kaut ko, kad teiktu vai prasītu vai likt darīt, Dievs, ka mēs neapvainotos, Dievs. Ka mēs neuzmest lūpu, Dievs, ka mēs nepakluptu te tā, ka Tu mums to saki. Dievs, Tava patiesība, Dievs, vienmēr ir tā, kas mums vis ļoti, ļoti, ļoti ir vajadzīga, Dievs. Jo tikai patiesība dar brīvu, Dievs, ar žēlstību kopā darbojoties, Dievs. Dievs Patiesība un žālstība nāca caur Tev, kungs, Jēzu. Mēs varam nākt pie Tevis mūsu augstais priesteri, kurā situācijā bez bailēm pie žālstības troņa, Dievs, bez bailēm. Dievs tiešām dod mums praktiski vienkārši darīt tās lietas, Dievs, būt Tavā vārdā, klausīties Tavus vārdus, Dievs, dzirdēt tos, lasīt tos, Dievs. Dievs tādā veidā, kungs, ka mēs tiešām ar Tevi iepazīt un atzīt Tev, Dievs. Paldies Tev, Dievs. Mēs lūdzam par Tavu galdu, Dievs, pie kā Tu mūs aicini. Šajā rītā, Dievs, mēs gribam nāk, kungs, sagatavot savus sirds, Dievs, mēs gribam nāk pie Tevis, jo Tu mūs aicini. Mums ļoti bieži cilvēki neatnāk, jo viņi nesadzir to, ka Tu aicini, bet Tu aicini ikvienu. arī kāds ir sagrēkojies šeit, un šajā pašā momentā viņš var nožēlot un nāk pie Tevis. Bet pie Tava galda Tu mūs aicini, Dievs, Tu aicini mūs. Mēs nākam, pieņemam un pieminam to, ka Tu esi miris un augšām cēlēs par mums, par mūsu grēkiem. Tu esi mūsu vidū, Dievs, un to mēs pieminam līdz dienai, kad Tu nāks otro reizi, Dievs. Dievs. tiešām Dievs, kungs, svētī šo laiku, sadraudzībā ar Tevi pie Tavu galdu nākot. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mēs nāksim pie vakarēdien. Nāc un... Um, un arī tev varbūt kāds iemesls ir, kāpēc tu šodien domā nenākt. <clears throat> Es gribu aicināt tev šajā pašā momentā svētais gars un Dievs ir klātesošs. Nožēlo, bet nāc. Dievs tev aicina šajā rītā nākt pie viņa galda. Viņš aicina tevi. Pavadīsim laiku sadraudzībā ar viņu.